Ukifika unaswali tahiyatul masjid rakaa mbili tu maamkizi ya msikiti. Kisha shekha kataja jazharu bil qira'ati fiha, mtume alikuwa anasoma kwa sauti, bimaana imamu asome kwa sauti sawa, ijma' kwa kubaliana na wanazuoni eh طيب فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة أه؟ كيسا akitoa salamu anakutubu khutba mbili kama khutba za Ijumaa sawa hadha madhhabu akthari alfuqaha hilo madhehebu ya wanazuoni wengi anna khutbata al-Eid ithnata au ithnatani kwa khutba ya Eid ni mbili kama za Ijumaa sawa qiyasan ala khutbati aljumaa kwa wakati kuliati pima kwenye khutba ya nini ya Ijumaa kuwa eh, khutba ya laidi ni mbili kama za Ijumaa kisi ya kwanza imamu anakaa kisha anafanya nini ana anasimama anaendelea ya pili kwa hiyo kauli ya wengi wanaozoni kuwa na, na Ijumaa ina eh, khutba ya laidi ni hivyo hivyo sawa waraji lakini kauli yenye nguvu annaha khutbatun wahida kwa laidi ni khutba moja ndio kauli yenye nguvu anatoa khutba moja ya Eid na maliza sawa لظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كما يقول في حديث ابن عمر الله مرضي amesema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصلون العيدين قبل الخطبه hapa kataja khutba anasema mtume alayhi salatu wasalam نا أبو بكر نا عمر wanasali sala ya Eid mbili kabla يا خطبة ببنى خطبة موسى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن ابن عباس الله مرزينا بابايته كسماء شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه so nimehudhuria Eid pamoja na mtume na Abu Bakar na Umar na Uthman wote walikuwa wanaswali kabla ya khutba sawa طيب وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة vile vile anasema Jabir mtume alayhi wasallam ameenda kuswali Eid ndogo akaanza sala kabla ya khutba eh طيب قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرحه الممكن ومن نظر في السنه المتفق عليها في الصحيحين atakayetizama katika sunna waliokubaliana kwayo kwenye sahihi mbili wa ghairihima na sehemu kungine تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة يتبينك كواك كوا نتمي عليه الصلاة والسلام ألكوا أخطب سكوا لديسك وكواني خطبة موجة لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن إذ فكوا نتمي عليه الصلاة والسلام alikuwa akimaliza kuhutubu ile hutuba yake kisha akimaliza anaenda kule kwa wanawake kuwatolea nini hutuba na wao sawa فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه بعيد kwa ikiwa kama tutachukulia kuwa hii ndo asili ya hutuba mbili tukasema mtume alikuwa akimaliza kwa hutubu kwa wanawake anaenda kule eh, kwa wanaume anaenda kule kwa wanawake tukiona kwa hizo dalili ya kutuba mbili tutasema mtume alikuwa anafanya vile kwa sababu ilikuwa ni wapi mbali wanakuwa kuna swali mbali labda alikuwa wasikii mtume anaenda kuwatolea na wenyewe kule lakini hizi siku pakao mikro na sauti tunasikia sawa au vile vile wawadhahunna ashiyain khasat bihinna bali mtume huenda wakati mwingine akona anawahusia mambo ambayo ni hasa kwao kama katika hadithi ambayo amemwambia alienda kule kumwambia tasaddaqna tuni sadaqa fa inni uritukunna akthar ahli an-nar mimi ninaonyesha kuwa nyinyi ndio watu wengi motoni bi maana anaenda kuwapa kwa sababu gani ni watu motoni akawapa baadhi ya sababu yakfurna alazir wanakufuru neema walizopewa ume zao kama si hadith kwa akaenda kuwatolea khutba vitu ambavyo ni hasa hapo hao hao watu wa leo tukumanga watolee mawaidha yao mwisho utawakuta sasa ndio sasa ndako ni picha ile tu ile juma ile khutba ya kwanza tu isikilizaje wakati maana sisi tufanye hivyo labda kuna mambo ambayo ni hasa kwa wanawake tutawafuta kule nyuma sio utawakuta kwa ni picha wengine huko hutuba kunatolewa wanyama kwenye pita hizi asikia hata hutuba wengine wanakwenda wamevaa jubba eh ila ni zile abaya, abaya zao kumbe ndani ametia nguo za vitenge za mikono mifupi akimaliza kuswali la Eid shekhe ile ile juba yake na kunjo msakoshi anaweka kule nguo yake ya kumbana mikono nje ndo anapiga mapishi sasa huyu mwambie tuende kumtolea mawaidha kule atakwambia washe hiyo hutuba ya kwanza sasa itatosha kisha nasema illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibata lilwaqt mtume alayhi wasallam au khatibu anatakikana katika zile khutba ile khutba ataje ahkam ambazo zinaendana na wakati huo sio kwa laidi wanzuletea habari za hakika kulaidi <laughs> khutba ya dakika to kwenye laidi unatuletea kama zamani watu na matangazo eh, ya ya ya, ya izoko miguu kuhusu nani laidi mzungumzie mmoja wa islam kila laidi ilikuwa ni hata hiyo hii imetoka huko mjini zungumzieni mmoja wa islam hapo na kuzungumzia mmoja wa islam gani sufi shia ibadhi mwache hivyo hivyo na mambo yake sio tu moja ndio ilikuwa makusudio yao ilikuwa sio moja wa sunna ilikuwa sio moja wa sunna ilikuwa ni umoja jamani tuache kusemana Shia mwachana na kwake Ibadhi mwachana na kwake Shia anasema Abu Abubakari la'natullah wewe Sunni unasema Abu Bakar radhiallahu anhu kila mtu abakina na kwake mjiunge tu umoja umoja wa wapi kwa ndio ilikuwa kila siku hutuba unomusi hutuba ilaidi eh umoja wa Islam kila nilikuwa mimi ni mdalibu wa shule kila nikiona tangazo la laidi khutba ni hiyo kil is ndogo kubwa ndogo kubwa umoja wa Islam kwa hapo kama tunataka umoja kweli lakini umoja gani kwa sunna ambazo tunarejesha katika haki leo makafira watu wapi kwa sababu gani hatuna umoja hatuna umoja na hii dini yetu imeanza kugawanyika mwaka 35 hijiria baada ya kuoa nani Osman mwaka 36 Uislamu kundi la kwanza la makhawarij likaanza kugawa lile Uislamu ule umoja wa Uislamu kuvunjika kwa sababu si sunni masuni tunasema Abu Bakari ni sahabi ni ndo bora wa watu wote kuanzia dunia kuumbwa mpaka leo baada ya mitume na manabii ni Abu Bakari mpaka hata nani manaswara walikuwa wakiona maswahaba wanasema la haula afdalu min alhawariyin walikuwa nasema wallahi hawa maswahaba wa mtume hawa ni wabora kuliko wanafunzi wa Isa manaswara wenyewe walikuwa wakiona wale maswahaba na wallahi hawa jamani wabora kuliko wanafunzi wa Isa Sasa leo mtu anapokuambia eti maswahaba wote wameritani. Abu Bakari na Umari la'natullah alayhi. Masalamu mawili ya Kikuraishi Abu Bakari na Umar. Hani mashia. Tupu ya mtume itakuwa motoni kwa sababu ameingilia washirikina wawili wakisema mama yetu Aisha na Hafsa. Taona tuambia si umoja na mashia. Ndio litahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Ukiwaona kwa pamoja lakini kila mtu roho yake na ibadhi wanakwambia mtu wa kwanza kukufuru neema ya Allah ni Uthman wewe unasema Uthman dhunurai mtume alayhi salatu wasallam alimwozesha mabinti zake wawili bi maana baada ya Ruqayya kufariki akamongeza Umm Kulthum kisha wanakuja nasema ndio mtu wa kwanza kukufuru neema ya Allah afu tuambia tuwe na umoja na hao umoja gani hakuna umoja kwa watu kila siku na sasa tunaambiana wallahi vyeo vinaondoka lakini sunna inabaki pale pale cheo kinaondoka sunna inabaki pale pale niko naambia leo viongozi leo wale kwa kufundia msikiti kila ukizungumza sunna wako kuzungumza msikitini ah leo wako hapa toka hao wapo wapo wametoka na sisi tunaendelea kuzungumza sunna msikitini na mwingine atakayekuja apige sunna atatoka sunna tunaendelea kuzungumza msikitini kwa unapopewa uongozi shekhe hayo sehemu kwa sababu ya kutetea sunna kwa sababu ukija ukapingana na sunna wewe kama utapeleka miaka mitano kama utapeleka miaka mikumi mwisho wako utatoka na sunna itaendelea kuzungumzwa tayeb kwa hiyo anasema sha ni vizuri khatibu katika munasaba au katika hutuba ya laidi azungumzie mambo ambayo anaendana na nini na laidi sawa بين رحمه الله تعالى أن خطبة العيد كخطبة الجمعة في صفتها شيخ أكازمومزي أكوا كما أكازمومزي خطبة ميلي أكازمومزي أكوا خطبة العيد كما خطبة الجمعة في صفتها. إلا أن خطبة الجمعة تختلف عن خطبة العيد من حيث الموضوع لكن إذا كانت كتك مزموني سأس فذكر أن الخطيب يذكر الأنسب للوقت akataja kuwa yule khatibu azungumzie mambo ambayo yanasibiana na wakati mwenyewe ففي الجمعة ينظر ما يحتاج الناس إليه في ذلك الوقت أو الذي يخطب فيه كما siku ya Ijumaa mtu anatazama hii Ijumaa kitu gani ambacho watu wanahitajia ndio kutubu mfano kama hivi tuko zakatu eh, wakati wa zakatul fitri khatibu aimize watu kutoa zakatul fitri au labda khatibu katika hii jumaa ya mwisho Ramadhani aimize watu namna gani utajaga Ramadhani na aishi vipi baada ya Ramadhani sawa faida kisha akasema wa fil fitri kadhalika vivyo katika idi ndogo ndivyo hivyo ka ayubayina lahum hukma ta'khir sadaqati al-fitri an salati al-eid mtu ima akatibu au bainishie hukumu ya kuchelewesha zakatu al-fitri وفي الأضحى كأن يراغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها vile vile katika ile siku ya kuchinja awabainishie bimana awahimize watu kufanya nini kuweza kuchinja eh, na kuwabainishia ahkamu za kuchinja sawa au yu'idhuhum wa yudhakkiruhum ويوصيهم في الفطر أو الأضحى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الفلا فنيني e, awatolee mawaidha na kuwakumbusha na kuwahusia katika hizi ndogo na kubwa kama alivyofanya mtume alayhi salatu wasalam faqad jaa fi sahihaini an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقا أو مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم fayaidhuhum wayusi wayusihim wayamuruhum mtume alayhi salatu wasallam kama anasema Abu Sa'id alikuwa anapokwenda uwanja wa laidi jambo la kwanza anasali baada ya kuswali anatoa kwenye msala, kwenye msala wake anawaelekea watu na watu wamekaa pale kwenye safa zao anawatulia mawaidha na kuwanasii na kufanya nini na na kuamrisha yenye kutakuamrisha na mengine kwa anafanya hivyo nani khatibu wa walaidi kisha kataja rahimahullah ta'ala at-takbiru al-mutlaqa laylatay al-eid wa fi kulli 'ashr dhil hijja والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر أو من صلاة فجر يوم عرفة ila إلى عصر آخر أيام التشريق Papa Syekh rahimahullah ta'ala akataja takbira za laid Takbira za laid ziko aina mbili. Pako mutlaq na muqayyad. Mutlaq anasema Sheikh laylatay al-Eid wa fi kulli 'ashri dhilhijja nzileta takbira mutlaq, nzileta takbira ambazo zinapatikana katika usiku mawili wa laid bimaana ile siku ya mwisho ya Ramadhani usiku wake kesho la Eid zile takbira za leo usiku ndo zinaenda katika takbira ambazo ni mutla zile zao msikitini tu pekee unapoonekana tu mwezi wa Shawwal katika ule usiku unatoa takbira popote ulipo ukiwa barabarani ukiwa nyumbani sawa unatoa takbira na ule usiku wa laidi ya kuchinja pia sawa وفي وفي كل عشر ذي الحجة na katika ile masiku 10 ya Dhulhijja bi maana tarehe moja ya Dhulhijja kiingia takbir ambazo ni mutlaq zinaanza tarehe moja Dhulhijja mpaka tarehe kumi ukiwa barabarani ukiwa nyumbani unaleta takbira za Eid والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أما تقبيرا بس مقيد zinaanza lini zinaanza alfajiri ya siku ya Arafa siku ya Arafa alfajiri kila baada ya sala zinamalizika ile tarehe na tatu ya ya Dhulhijja baada ya sala ya asri bimaana zinaanza siku ya Arafa sala alfajiri mkimaliza kuswali takbira kila sala na ile siku ya Eid kila sala na zile siku tatu baada ya laiti kila sala mpaka ile siku ya mwisho ya kusida ile ya 13 Zulhijja baada ya sala ya asri ndo zinamalizika sawa بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب التكبير في العيدين شيخ أكابينش كوا inapendeza kuleta takbira katika idi mbili wa dalilu istihbabihi qawluhu ta'ala walitukmilu al'idda hapa nakuzana ramadhani mshakamilisha saumu zenu الله على ما هداكم hadakum ولعلكم تشكرون مكبر الله سبحانه وتعالى ف وعن أم عطية رضي الله تعالى عنه عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى آه، نخرج البكرة في خذرها الخذر ni nyumba ambayo walikuwa wamezoa wanawake mabikra zama za mtume walikuwa na haya nyingi wanawake mabikira zama za mtume mpaka wanatengenezea sehemu yao kwa sababu ya, ya, ya aibu nyingi wanakuwa nabaki umomo eh mabikira wa sasa <laughs> kwanza wakiona wageni barazani ndio watu kwanza kupita pita anakutazama kwenye sura usoni anaendelea <laughs> anakutazama usoni anaenda ila zama za mtume wanawake mabikira hawajaolewa shekhe walikuwa na aibu nyingi mpaka kwa aibu wanatengenezea hija yani yeye anakuwa kama wanakuta watu nyumbani anakazeka kwa huko hatoki hata akifanya wiki nzima watu ambao si maharimu wake kwa nyumbani kwa aibu hatoki eh ila wale watu na wengine baraza yetu wanakuja kwa shati hivi anakuja vipi ongea wanakuja kana mambo ambayo bila star eh ni wa shati hivi ana asambele ya na watu wazao sasa wana hii bwana nzani kuuza bwana eh? kwa anasema huwa atia Allah mridhie tulikuwa tunaamrishwa kutoka kwenda kusali laidi sasa tunaamrishwa na kuwatoa wale mabikira kwa katika ili lese mzao za aibu tunaenda njooni tukaswali sawa tayib hata nukhrija al-hayyab mpaka watu nyoko katika hedhi tunaamrishwa tuwapeleke kwenye sala ya laibu eh fayakunna khalfa an-nas wala nyoko katika hedhi wana wanakuwa nyuma ya watu wote fayukabbirna bitakbirihim eh hao wote wanawake ambao wameenda na wanatoka kubira sawa wayad'una bidu'aihim na wanaomba dua zao yarujuna barakata dhalika alyawmi wa kitaraji baraka ya siku hiyo sawa na watuhuratahu wa na takaso ya siku hiyo sawa kwa hiyo hili kuonesha kuwa walikuwa wanatoa takbira katika laidi sawa فأنسيما ثم بين رحمه الله تعالى أن التكبير ينقسم إلى قسمين ها؟ مؤلف رحمه الله تعالى أكابين شكوة تكبيرة نزانك سيمو بيه مطلق ترمز المطلق وهو غير المقيد بوقت نزلها بعض وصفان جليه من دخاسوا دو تكبيرة مطلق دو تمسيما زنازة fayushra'u fi kulli waqtin lirrijali wan nisa kwa hizo zinaletwa katika kila wakati kwa wanaume wanaume na wanawake wasighari wal kibar na watoto na wakubwa fil buyut katika nyumba yao wal aswaq na kwenye masoko wal masajid na misikitini wa ghairi na sehemu zingine sawa illa fil amakin allati laysat mahallan lidhikri eh isipokuwa zile sehemu ambazo si sehemu za kumtajia kwa Allah kama chooni na sehemu zingine sawa kwa mtu yeye usiku wa laidi akisikia tu jua mwezi umeonekana wa laidi popote alipo utakubia popote alipo sawa tayari وذكر أن المطلق يشرع في ليلتي العيد ay lailatul fitri wa lailatul adha akasema kwa hizo takbira ambazo zina muda zinatolewa ule usiku mausiku mawili ya laidi sawa idi ndogo na idi kubwa ule usiku kwa mkeni sote tunasali idi ndio unatoa hizo takbira wa fi kulli ashri dhilhijja eh, na ule wakati kumi za mwisho zile kumi za mwanzo za wa tabtadi fi min shahr shahri hijja ila akhir al-yawm al-kasi kwa hizo zinaanza wakati Dhulhijja inaingia tu mpaka ile siku ya tisa. Eh? Ndo zinaletwa hizo takbira. Tayeb. Kisha akataja Sheikh wa sifatuhu sifa ya takbira. Kwa takbira haina sifa moja tu. Kwa takbira mimi ambayo tunatoa hapa Burundi na ambayo nimeonaga Misri na ambayo nimeona Saudia ziko tofauti zipo tofauti kwa mtu akileta takbira iliyothibiti kwa maswahaba ni sawa lakini ni vizuri kuwapeleka watu namna walivyofanya nini walivyozoea leo kuna baadhi ya vijana wapenda sifa wapo misifa sasa wao mbona kimbiliaga kuimbishana kulaidi mtu anaenda na kilemba chake amekigoma vizuri kule mwa hiyo yote ni bidashi sasa unaimbisha watu ni, wa, ni kila mmoja asome peke yake sasa somo tanga silala hadi wapi kama ni wapi acha pale kwa hapo vijana ambao ndo walikuwa wenyewe ndo wanapeleka hiyo shughuli ya nini ya ya kuimbishana huko basi wakaleta yani takbira ambayo haijulikani Burundi ah, yani wanataka waonekane kama nyoma jambo lipya leo wengine watu ni vizuri wapeleke watu sawa na na mazoea yao hapa katupa anazapata tushazoea zetu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ila Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira kama vitaka kama dhabi Shafi'i Allahu akbar kabira walhamd tuende na hii yetu ambayo tushazoea sasa tuletea mpya ili tukone kama wewe ni mjuzi sana umesoma sana sawa kwa nasema wasifatuhu katika sifa za takbira Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ila Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sawa hii ni katika moja ya aina ambazo amezitaja Sheikh rahimahullah ta'ala kwa nasema ikhtalafa ahlul ilmi fi sifati at-takbir wametofautiana wanawazuoni kunako sifa za takbir eh طيب فقال بعض العلماء يكبر بالصفة التي ذكرها المصنف بعض ونوزونه قسم أقوى متو تتو تكبير كما يحتاج الشيخ يابا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سوا طيب وقد صح هذا عن ابن مسعود كما في الأوسط لابن المنذر كهي يمثيق ابن مسعود هي أنبوة ميتاجة أبا شيخ رحمه الله تعالى ها؟ وقال بعضهم فلفلون قناق السيماء يقول متسمي الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه kama fi musannaf ibn abi shayba hii imethihi kwa nani kwa ibn abbas sasa tumetea ibn abbas hapa eh unakuta tunawe pale mbele na kamikro kako naanza Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar takbira nakwambia shehe kaa chini bwana acha kutuudhi bwana kaa chini sawa tayari Kwa hii pia ime, imesihi mtu anaweza kaileta. وقال بعضهم يكبر بما جاء عن سلمان أخرجه معمر في كتابه الجامع المطبوع آخر المصنف عن أبي عثمان أنا سيتا كبيرة وتلتي برون كما inasema aje كان سلمان يعلمنا التكبير يقول أنا سمع عثمان الهندي سلمان قال أنا نسيت التكبير اسمها يزي كبروا الله نبي مكبر الله كسان سما الله أكبر الله أكبر مرارا ها اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة شيخ أفنى دلينا سمك أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من, من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا نيوكي ليتا وكم جواجي وكم جواجي eh mjuaji kwa almuhimu zote ni takbira unazokwenda nchi tofauti kila watu wana takbira yao kuna baadhi ya watu tuliwahi kusikia wanasema ngo Allahu akbar kabira eti haifai kwa nini haifai hii imethibiti kwa Shafi'i rahimahullah ta'ala kwa inafaa كمتنا تقلدت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكملزيا توقف سا inatosha akileta Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira pia imethibiti kwa Imam Shafi'i kwa inajuzu kwa almuhim takbira gisi ilivyokuja katika aina zake zote inajuzu kufanya nini kuzileta inshallah tuishie hapa nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu kisha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika siku hiyo ya sikukuu yetu kisha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sheikh, niko na swali kusikana na uwanja, ni sunna kusadia viwanjani, na ikiwa kama mtu au Waislamu awasalii viwanjani, hamna dharura yoyote. Manake nakutana kama mfano watu wamekreeka ki wamekreeka kafasi ka siku ya Eid na watu na Waislamu wanaswali au watu ambao shekhi au watu wanapata madhambi au wanakosea vizuri, watu waswalie sema ambao zimepangwa, sababu siku ya Eid ni siku ambayo kukusanyika watu Waislamu kwa kuswalia sehemu ambapo imepangwa ni bora zaidi. Mfano hapa Kinama wanaswali kule sokoni, ndio na kule watu mterere wanasema na hapo kuna nani kama nisipani hapo naona wanaleta nyingine yenyewe msikitini tu hapo barabara kama barabara ya pili pale mtaji sehemu tu yote hii na nyuma kuna sema na sisi msikiti wetu tutaleta yetu hapo mbele ya mlango wakati uwanja mauanja matatu na kuzunguka sasa mauanja matatu na kuzunguka tunakuwa ni bora kwenda sehemu ambazo zimepangwa ili waislamu kwanza waonekane wale wingi wao makafiri waone kama waislamu wako haijuzi kusalia msikitini mara kazi zamani walikuwa nasalia uwanjani kama sikusahau kwa ngali mdogo lakini walihamia msikitini wakati wa kusegama mine na wakati ni vimaga Burundi vya mamine wakasema waka, waka kwa umetega mine kwenye uwanja wa Markazi. Yesu kutoka sadaka msikitini mpaka leo kaendelea Lakini zamani kuna sadaka leo msikiti kwa ule uwanja wa msikiti. Naam. Naam. Kwa mimi nimetoka hapa kwa na ratiba kanisa sisi na wanafunga mm. unaenda hizi nchi zingine zinamfunga nyuma mm. inafikia hiyo siku ya mimi nitafanyaje hapa? Kusema utaswali nao laidi, hapo siku utailipa umetangulia basi utaswali nao laidi. Unajua kuna baadhi ya nchi ambazo zenyewe haziko kidini au kisheria, yani zinakwenda kiushabiki Madam Saudi wametangaza sisi tu hatuendi. Ilifikia tole mufti wa Tanzania Sheikh. Hija mwaka juzi. Yuko kule Maka yeye ameenda kufanya hija. Kule Maka ni siku ya Arafa na yuko Arafa. Lakini anatangazia Tanzania eti Arafa sio leo ni kesho. Wakati Maka iko Arafa. Unaona? E, huko Tanzania msiingie Arafa leo ni kesho ndo Arafa mtafunga. Lakini yeye kule Maka iko Arafa. Sasa unakuta kuna baadhi ya nchi ziko hivyo. Mfano mwezi umeonekana umefunga pamoja na Waislamu ambao umeona mwezi mwanzo umekamilika. Umeenda kule wewe kwanza. Ile siku yao kukamilisha wao wao utoifunga. Mfano wewe ndio mbele. Umeshafunga 29 mfano 30. Umefika kule kwao ile siku ya 30. Wenyewe kule kwao 29. Sawa? So, wote ile 30 yako kisha ule alafu subiri ile siku yao ndio sana na Eid kwa sababu tu sala Eid na peke yako lakini wewe unakuwa umemaliza au tufunga ile siku yako kwa sababu wewe umewatangulia hapa sasa tukana na wewe kama tunaona aibu kula mbele yao unajificha ile wasikuone huyu jamaa ba kufunga naona lakini ile somu yao mbele wewe inakuwa haikuhusu zinaanza wakati muda wa salamu shaingia hausali kabla sio kabla ya muda wa swala unazama pale katika ile karatasi bana leo dhuhuri naingia mfano saa 6:15 ikishaingia saa 15 ndio wakati wake umeanza aya na kablia ile wakati unaanza kuswali sala ya faradhi unafuna iswali direct sasa mtu anaweza kwa mfano amefika hapa amechelewa amechazoea kuswali zake kabla na baadia ukafika msikitini ameshamaliza kuswali mimi ndio zoea kusali zile sana kabla kusali ile faradhi yako unaweza kuanza kusali ile kablia na washamaliza kuswali ukasali ile kablia ile sunna yako kamaliza ukaswali faradhi ukasali na baada yako kamaliza bali hata imethibiti mtume alayhi wasallam sunna ya ya ya ya, ya, ya dhuhuri alilipa wakati wa asr huyu ni kwa yule mtu ambaye ndio kawaida yake akashi yaani akapatwa na udhuru aka, aka, yaani akafatigwa yani akawa tasemaje ana akapata udhuru bani ikampita kufa nini kuswali ile ile kabia ya dhuhuri unazuka ilipa wakati wa asr ukailipa ile mtume alionekana na iswali akaulizwa akasema nimeilipa ile kwa sababu nimekuwa nime na udhuru nikawa nimeilipa kwa yule mtu ambaye hata vile ya alfajiri si hakuna sala baada ya sala alfajiri lakini kama ulikuwa mtu ambaye chazoea kusali ile kablia ile raka mbili kabla ya, ya, ya sala alfajiri ukachelewa uka labda kwa usingizi ukafika msikitini mshaanza kuswali unaruhusiwa kuilipa baada sana ya alfajiri. Mwisho kuhusu ratiba ya kalenda mzima, tunaambia tunasali mtume kwa siku, siku inabadilika baada na ya magharibi kitoka. Sasa hii ishara inakuwepo kwa hiyo siku mpaka video huko Jumatano. Kibidi ya magharibi ile na siku kusikia Kwanza cha kuelewa sala ya kwanza sio alfajiri. Sala ya kwanza mtume ambao ile swali ilikuwa ni sala ya dhuhuri. Wakati mtume anatoka katika safari ya Isra na Mi'raj kupokea ibada ya swala Sala ya kwanza ambayo Jibril alimsalisha ilikuwa ni adhuhur. Kisha kamsalisha asr. Kisha kamsalisha magharibi. Kisha kamsalisha isha. Kisha kamsalisha alfajiri. Akafika na yeye. Akawa amemfunza mtume kuswali. Sasa leo kuna baadhi ya watu eh, mimi sikusali alfajiri bwana ni sali zana zingine. Ah, sala yote ambayo utakukuta iswali. Hakuna cha hii sala ni ya huku ni ya huku. Hii ya siku ya leo. Meda, zamani kuna mtu alikuwa kama kusali alfajiri Eh ewa anafanya mpaka kuonyesha sala zingine shehe mbona uswali anaweza kusala fajr tanza tu kesho <laughs> nizipange vizuri kwa alimu sala ambayo atakukuta ndio na swali ah, lakini ukitazama katika masiku ndio hivyo dhuhuri ni sala ya siku ya leo na magharibi ni sala ya siku nyingine unaona kwa sababu eh, siku zinabadilika za Kiislamu magharibi kwa magharibi Aisha e, na na kwanza ukihesabia hii sala magharibi tukisema hii sala tumesali ya, ya dhuhuri na tumesali asri ni zaidi siku ya leo tukiingia magharibi tumeingia mza siku nyingine lakini ku, ku, ku, kwa utaratibu wa sala ni mtume anaanza kuswalisha ilikuwa ilikuwa ni sala ya dhuhuri kwa ni sala ya dhuhuri kwa mtu ataki sala yenye namkuta kwa sababu kuswali sala kabla yake sai namkuta swali kisha endelea si kweli watu ndio wamejitaka kwa sababu mazoea yetu bwana siku inaanza asubuhi inaisha usiku ndio hiyo صلاة الحاجة صلاة الحاجة هي هذه ضعيفة hadithi ya salatul haja ni dhaifu Shafao kile kibazi umezungumza nje kisahau kile kibazi chenye mtume anataka mwanaume. Hariri. Hariri. Ah, ni kibazi andika hivyo kwenye Google hariri utakuonyesha nguo kama ile masate sate hivi. Ah, hariri nguo imetreza treza kama masate. Yaani ataka andika kwenye Google hariri unakuonyesha. Mm. Kitambaa chako ni wanawake. نعم شاء الله نتوشي عفاتو توائي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا